Այս հարցն ահա 23 տարի է վեր կարծես թե Դամոկլյան սրի պես կախված լինի Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտության գոտու վրա։ Քանզի 1994 թվականի մայիսյան հրադադարի ապարգևած այն պատրանքը, թե տիրող թեկուզ եւ հարաբերական փխրուն խաղաղությունը եթե ոչ հաստատուն, ապա այնուամենայնիվ որոշակի երաշխիք է պարունակում վերջնական ու տևական խաղաղության հաստատման համար իրականում ցնդում է օրեցօր մշտական սպառնալիքի տեսքով վտանգելով միջազգային հեղինակավոր կառույցի ԵՀԿ Մինսկի խմբի ապայե նրա համանախագահության հովանու ներքո ավելի քան 40 դար գործադրվող բանակցային ջանքերը։ Երևույթի հերթական ապացույց նորերս շփման գծում 20-ամյա 4 դիրքապահի Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողների սպանությունն է, որ իրականացրել է ադրբեջանական կողմը, այս էլ որ հազարերորդ անգամ խախտելով հրադադարը եւ հաստոցավոր նռնականի տիրից հերահար գնդակոծության ենթարկելով Արցախյան դիրքերը։ Իսկ որ դա իրոք սպանություն էր, կարծում եմ չի կարող որևէ կասկած հարուցել։ Քանզի հայ զինվորների մահը երկկողմ մարտական գործողության արդյունք չէր, այլ միակողմանի դիտավորյալ նպատակային գնդակոծության հետևանք, հետևապես եւ ենթակա քրեական պատասխանատվության թե այդ պատասխանությունը կոնկրետ ում հանդեպ եւ դարձյալ կոնկրետ ինչ իրավական կառույցի կողմից կերականացվի, ցավոք առայժմ պատասխանի չհանգող ապրիորի կամ արկերպ ասած ընդհանրը հռետորական հարցեր են։ Ահա Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն այդ կապակցությամբ հաղորդում է որ առաջին եւ երկրորդ կայազորային քննչական բաժիններում քրեական գործեր են հարուցվել Ադրբեջանի զինուժի կողմից ազգային եւ կրոնական ատելության մոլերանդության շարժարիթով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություններ կատարելու դեպքերի արդիվ։ Եվ ինչ Չէ որ դրանք առաջին քրեական գործերը չեն, որ հայկական կողմը հարուցում է Ադրբեջանի նման համարժեք քրեական պահվածքի կապակցությամբ։ Ոչ պաշտոնական, հետևաբար ենթադրելի ու մտավոր տվյալներով որոնք այս տարվա փետրվարի 21-ին հրապարակել է հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնը 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո անցար ժամանակաշրջանում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի եւ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծի երկայնքով ադրբեջանական զինուժի իրականացրած գնդակոծությունների հետևանքով հայկական կողմի կորուստների թիվը մարտականը եւ ոչ մարտականը միասին կազմում է 2000 հոգի։ Հետևաբար, բացառելով մարտերի ընթացքում մեր ունեցած զոհերի հանգամանքը, կարելի է պատկերացնել, թե քանի քրեական գործ է հարուցվել առ այսօր։ Արդյոք այդ գործերի առնչությամբ դատական պատասխանատվության ենթարկվել է թեկուզ մեկ ադրբեջանցի մարտասպան։ Միանշանակ ոչ։ Միջդեռ հակառակն ապացուցող տեղեկատվություն ինչքան ուզես, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները անձամբ երկրի նախագահ Կոչիցյալ Իլհամ Ալիևը յուրաքանչյուր հայի սպանության համար ամենայն կերպ խրախուսում քաջալերում են նույն այդ մարդասպաններին։ Հիշենք թեկուս անցյալ տարվա ապրիլյան կարճատե պատերազմի ժամանակ հայ զինվորների գլխատման կամ այլանդակման բարբարոսական դեպքերը, երբ բացեի բաց հանրորեն տեսանելի պայմաններում ցուցադրում էին դրանք, իսկ ոչռագործները ապարգևատրում։ Այդ դեպքում ինչպես Անիմաստ ընդունեք նշված սպանությունների առիթներով հայկական իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործերի հարուցման դրվածքը։ Թող ներվի ասել այն համարելով ջուրծեցոց դատարկ բաժակի մեջ։ Այլ կերպ զրաբանություն։ Իհարկե դարձյալ ոչ, Վստահաբար կարելի է ենթադրել, որ այդ քրեական գործերը կանոնավոր կերպով ուղարկվում են միջազգային դատական ատյաններ՝ ի պահանջ իրավական պատասխանության ենթարկելու ոչիրը կազմակերպած, հրահանգած, քաջալերած ու գործած կողմին Ադրբեջանի իշխանություններին։ Բայց արդյոք նույն այդ միջազգային դատական ատյանները երբևէ արձագանքել են հայկական կողմի փաստարկված վկայություններին ու դրանցից բխող պահանջներին։ Բնականաբար երբեք։ Անզամբ ես չեմ հիշում նման դեպք։ Ոստի կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ նախ աշխարհում մանավանդ նրա հակամարտային գոտիներում այնքան շատ ու շատ են մարդկային կենքի նկատմամբ իրականացվող նման մահաբեր ոտնձգությունները, որ հերթը ոչ մի կերպ հայերից չի հասնում կամ թե նույն այդ ատյաններին ամենևին չեն հուզում ու մտահոգում այդ սպանությունները եւ կամ վերջապես մատների արանքով նայելով ադրբեջանի խժ դժրություններին ու որթեգրացնելով նման կողմնակալ պահվածք այդ ատյանները հաստատում ու վերահաստատում են հայ հանրության անձամբ իմ կասկածները, որ իրենք նույնպես մեղսակից են Բաքվի այդ հանցանքներին եւ կամ եթե անգամ հանցակցության էլ չեն դիմում, ապա առնվազն ակամա հայտնվում են հանցակցի դերում։ Այնուամենայնիվ, այո, Խիստ կարևոր անհրաժեշտություն է ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների եւ իրականացրած գնդակոծությունների հետևանքով հայկական համանապահ անձնակազմի անդամների սպանությունների կապակցությամբ ոչ միայն քրեական գործերի հարուցումը, այլև դրանց ներկայացումը միջազգային իրավասու ատյաններին։ Փորձը, ինչպես ասում են, փորձանք չէ։ Համբերատար համառությամբ ու վճռականությամբ շարունակենք բախել այդ ատյանների դռները, չբացառելով, որ այնուամենայնիվ վաղ թե ուշ կգա աշունը ինչպես ասում են, ճտերը հաշվելու ժամանակը։ Բայց մինչ աշունը կգա ու կհաշվեն ճտերը այսօր իսկ այնուամենայնիվ օրախնդիր է մնում պատերազմի ու խաղաղության երկվության հարցը։ Ինչ է կատարվում եւ որն է պատճառը, փորձենք բարձր Նախ որպես անառարկելի իրողություն ընդունենք, որ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության պատճառահետևանքային առանցքը հակամարտ կողմերի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի իրարամերժ փոխադարձաբար բացասող եւ որպես այդպիսին մշտապես իրար հակադրվող սկզբունքային դիրքորոշումներն են։ Բաքուն Անտեսելով հիմնախնդրի պատմակաղաքական եւ իրավաքաղաքական հիմքերը համառորեն պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղը եղել ու մնում է Ադրբեջանի պետական տարածքի անկախտելի մասը։ Հետևապես պետք է գտնվի բացառապես իր իրավաենթակայության տիրույթում։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Ադրբեջանի պատմական տարածքում ստեղծվի երկրորդ հայկական պետությունը։ Քանից հայտարարել է Ադրբեջանում խաղապների եւ հերոինի թիմ մեկ երկրպագու ասեմ, թե ցավագար այնուամենայնիվ այդ երկրի երակի անգամ նախագահ հորժոժված Իլհամ Ալիևը։ Առաջին հայկական հանրապետությունը, ինչպես կարահեցիք, Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը Բաքուն նույնպես ադրբեջանական պատմական տարածք է համարում։ Գյումրեցու հանգով ասած, ծո խելքին աշեք։ Իր հերթին Ստեփանակերտը հենվելով վերոհիշյալ հիմունքների վրա համոզիչ փաստարկներով ապացուցում է, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում, թե 1918-20 թվականներին եւ թե 1991 թվականի օգոստոսի 30-ից ի վեր, երբ հրճակվեց ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ներկայանալով որպես Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավաշարանգորդ։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային իշխանության օրոք ադրբեջանական ԽՍՀ-ի մաս կազմելու իրողությանը, ինքնավար մարզի կարգավիճակով, ընդ որում պատմականորեն հայկական Արցախ գավառի մի հատվածով միայն, ապա դա Լեռնային Ղարաբաղի պարզապես բարին բուն իմաստով բռնակցություններ նորաստեղծ խորհրդային Ադրբեջանին, որն իրականացվել է երրորդ երկրի խորթային Ռուսաստանի Կոմկուսի Կովկասյան բյուրոյի, այսինքն իրականում ոչ իրավազոր քաղաքական կառույցի կողմից 1921 թվականի հուլիսի 5-ի գիշերն ընդունված կամայական որոշմամբ։ Ընդ որում քննարկելով հարցը եւ ընդունելով ոչ մի իրավական հիմք չունեցող այդ փաստաթուղթը, նույն այդ տխրահրճակ բյուրոն անտեսել էր ոչ միայն այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն Հայաստանի մաս էր կազմում, եւ նրա բնակչության 95%-ը հայեր են։ Անտեսվել էր նաև իրավաքաղաքական առումով ոչ պակաս կարևոր այն իրողությունը, որ Ռուսաստանի կայսրության փլուզման արդյունքում Անդրկովկասում 3 ազգային պետությունների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հանրապետությունների կազմավորման շրջանում Արցախայցյան լիազոր ներկայացուցիչների Անդրանիկ 1918 թվականի հուլիսի 22-ին Շուշիում կայացած համագումարի որոշմամբ Այն նույնպես հրշակվել էր անկախ վարչակահական միավոր, ընտրելով ազգային խորհուրդ եւ կառավարություն։ Այսինքն, որ նույն այդ 1918-20 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղն անկախ ինքնիշխան պետություն էր, պետականության բոլոր ատրիբուտներով, ներառյալ սեփական բանակով եւ օրինական իշխանություններով։ Այլ կերպ ասած, Լեռնային Ղարաբաղն առաջին անգամ իր անկախությունը հրշակել է Տակավին գրեթե 100 տարի առաջ, Ընդ որում պատմական Արցախի ամբողջ տարածքում ներառյալ նաև ներկայումս Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված ու լիովին հայաթափված հյուսիսային Արցախը։ Ավելին, հրճակելով իր անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղը փաստորեն տարանջատվել է որպես փլուզված ցարական Ռուսաստանի մաս, այլ ոչ թե նորահրճակ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության, որի կազմում նա երբեք չի ել եղել։ Ուշագրավ է, որ նույնը կամ գրեթե նույնը տեղի է ունեցել նաև 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին, երբ ինքնավար պետական կազմավորման լղիմի եւ դերևս չհայաթափված Հարակից Շահումյանի շրջանի բոլոր մակարդակների խորհուրդների ժողովրդական падգամավորների մասնակցությամբ տեղի ունեցած նստաշրջանն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման մասին հրճակագիրը։ Իսկ արդեն 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախայությունը հանրակրվեով ամրագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակումը։ Իր նորագույն պատմության մեջ երկրորդ անգամ հրճակելով իր անկախությունը, Լեռնային Ղարաբաղն այս անգամ եւս տարանջատվեց ոչ թե որպես նորահրճակ Ադրբեջանի երրորդ հանրապետության, այլ փլուզման եզրին հայտնված ԽՍՀՄ բաղկացուցիչ մաս։ Իրականում նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում ձևավորվեցին երկու իրավահավասար պետական կազմավորումներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Այո, միջազգային հանրությունը իդեմս միավորված ազգերի կազմակերպության ճանաչեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը նախկին միութենական հանրապետության սահմաններում։ Այո, նույն այդ հանրությունը տակամին կողմնորոշված չէ, եթե չասենք հիմնականում բացսաբար է տրամադրված Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հարցում։ Թեկուս ում չի հայտնի, որ Ղարաբաղյան շարժման առաջին իսկ օրերից սկսած արևմտյան տերությունները, ներառյալ ու մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրականորեն էին արձագանքում Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարին, դատապարտելով միաժամանակ Մոսկվա-Բաքու իշխանական տանդեմի հալածանքներն ու բռնություններն իր պայքարում համընդունելի ժողովրդավարության նորմերով առաջնորդվող Արցախայցյան հանդեպ։ Առանձնապես ավելի քան կես միլիոն հայ քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջանում ծայր առած բռնատեղահանումները արյունալի ջարդերն ու կոտորածները Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրահաբադ, Գանձակում, այդ հանրապետության այլ քաղաքներում ու շրջաններում։ Բայց ավախ հետո միան պարզվեց, որ հանրային հրապարակ նետված այդ կարգի սրտացավ հայտարարությունները, բանաձևերը, կոչերն ընդամենը քողացած կույտ են, հենթատեքստում ունենալով աշխարհակահական ընդգրկման հերագնա նպատակ, այն է որքան հնարավոր է արագացնել խորհրդային միության եւ նրա հետ միավորված արևելաեվրոպական երկրների սոցիալիստական ճամբարի հյուսիսատլանտյան դաշնքի համար ահռելի հակակշիռ դարձած Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության փլուզման, տիրող աշխարակարգի արմատական փոփոխության ու միաբևեռացման ծրագրային գործընթացը, ինչի ոչ միանշանակ արդյունքներին ականատես ենք ներկայումս։ Իսկ ներկայումս նույն այդ արեմուտքի ծրագրային թիրախը Ռուսաստանի Դաշնության փլուզումն է, միևնույն բաժանիր որ տիրես սկզբունքով։ Եվ քանի որ Արցախն այդ պետության կազմում չէ, հետեւապես իբրև գործիք հազիվ թե նույն վաղեմի հետաքրքրությունը ներկայացնի աշխարհի արեմտյան հզորների համար։ Այսինքն ինչպես հայտնի թեավոր խոսքում է ասում, մավրն արեց իր գործը, մավրը կարող է հեռանալ։ Այո, հենց այդպես Արցախը կատարեց իր գործը իր լուման ներդնելով խորթային միության փլուզման աշխարհակական խաղում եւ հիմա կարող է հեռանալ խաղից։ Այնուամենայնիվ ճիշտ չի լինի ասել, թե Արցախը բոլորովին դադարել է հետաքրել աշխարհի մեծ խաղացողներին։ Իհարկե հետաքրում է, սակայն, ինչպես ասում են, այնքանով, որքանով։ Անշուշտ կրահում եք, Այնքանը դա մեր պետականության կայացման անժխտելի փաստն է։ Հանրային կառավարման ասպարեզում ժողովրդավարական նորմերի հաստատմանն ու զարգացման նողված մեր ջանքերը սոցիալ-տնտեսական կյանքի թեկուզ ոչ հսկայակայլ, բայց այնուամենայնիվ բնականոն առաջընթացն է, մեր պաշտպանության բանակի արկայությունը, որի մարտունակությունն իր կաշվի վրա հարկ եղած ժամանակ, ինչպես դա անցյալ տարվա ապրիլին էր, բարբերաբար զգում է մեր հակառակորդը։ Նույն կերպ այն գերտերությունները, այդ թվում առաջին հերթին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, որոնց ղեկավարներն ամենևին էլ կույր չեն ոչ մտոք եւ ոչ էլ աչոք, հստակ տեսնում գիտակցում են, որ Արցախի զինուժը բավական կոփված ու սպառազեն է այնքան, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում Զուտ պաշտպանությունից անցնի վճռական մարտավարության, հուշկու հակահարձակմամբ խորանալով ճշնամու տարածքը։ Ի վերջո, առաջին հայացքից որքան էլ զուտ զգացմունքային թվան հայ հանրության շրջանում այս առնչությամբ ներկայումս շրջանառվող կոչերը, այնուամենայնիվ, եկեք գիտակցենք, որ որոշակի ռացիոնալ հատիկ կա այդ կոչերում։ Սակայն բանն այն է, որ այդ հաղորդակցությունները պատկանում են ոչ միայն Ադրբեջանին, թեկուզ նրա տարածքով են անցնում, Արասարակ աշխարհի հեզորների տնտեսական ռազմաքաղաքական շահերը, այսպես ասած, մի-մի մետաքսի ճանապարհ դարձած անցնում են հենց այդ տարածաշրջանով, հաճախ իրար խաչելով եւ անցանկալի խճողումների տեղիք տալով։ Իսկ որ տարածաշրջանում իրավիճակի կտրուկ սրումը առանձնապես լայնացավալ պատերազմի իր բաղկացուցիչով հանդերձ կարող է էական վտանգի ենթարկել խաչմերուկների այդ ողջ ոստայնը, ամենևին էլ գաղտնիք չէ արտաշխարի համար։ Դրսեցի այդ շահառուների համար 1 ցենտի կորուստը շատ ավելի ողբերգական է, քան մեկ կամ մի քանի հայի կամ ադրբեջանցու սպանությունը։ Ինչ արած, այդ է նրանց բարոյական չափանիշը։ Ահա թե ինչու քաղաքական հարտակի մեծ խաղացողները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները լինեն դրանք, թե Եվրոպայի միությունը, մյուս բոլոր բոլոր միջազգային կառույցները հակամարտ կողմերին պատեհ անպատեհ հորթորում են եւ կամ պարզապես մատ են թափ տալիս զուգշացնելով չվերսկսել պատերազմը։ Արկա է նաև հնդածը ցակող հարցերը քննարկել ու լուծել բացառապես բանակցային շեղանի շուրջ։ Լավ, ասենք մենք հայերս պատերազմել չենք ուզում, ինչի մասին բազմիցս հայտարարում ու հավաստիացնում են Հայաստանի եւ Արցախի առաջին դեմքերը։ Բայց հարց է ցակում. իսկ Ադրբեջանը, որը ոչ միայն բարբերաբար խախտում է սահմանված հրադադարը, այլև անընդհատ հողորտում է ուժի կիրառում սպառնալով։ Հարցի պատասխանն այս անգամ փորձենք իմանալ համեմատաբար իրատես ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբաններից, առանձնապես նրանցից, ովքեր տարագրված են ապահով երկրներ ու կարող են համարձակ ասել ճշմարտությունը։ Իլհամ Ալիևին եւ նրա վարչախմբին ասում են նրանք. նոր լայնացավալ պատերազմ պետք չէ հայերի դեմ, քանզի նոր պատերազմը կազդարարի այդ իշխանության վերջի սկիզբը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Բաքվի ռազմատենչ հայտարարություններին, ապա նրանք իրենց հայրենակիցներին, երև թե նաև մեզ հայերից հիշեցնում են ադրբեջանական հանրության մեջ նույնպես լայն տարածում ստացած հայկական ասացվածքը՝ կապվի վաստալը ոչ միայն մարակն է լինում։